Martxoak hogeita iru gaur astelena data uberrion albistegia duzue berriozar irratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin erekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi, zurriaga eta garinoengo maila bereko pasaguneak ezabatu egingo dute berriozarkoa berriz ez. Nafar gobernuko sustapen saileko kontxellaria den Luis Zarralukik prentxaurreko bitartez jakitera eman zuenez, izurriaga eta garinoengo maila bereko pasaguneak ezabatuak izanen dira, aldiz berriozaren kokaturiko maila bereko pasagunea mantenduko dute, trafikoa herriaren barnek aldetik berbideratzeko aukera behin baztertu ostean, baita bigarren proposamen bat lurazpiko pasabidearena ere baztertu ostean lehena basoa pasalekua eta futbol zelaiaren desagertze, arrisuaren gatik eta bigarrena balio handiko obra garraio publikoari eta kamioilariai konponbiderik gabe usteagatik judalak bazterketak egin baditu ere sigurtasunean konponketak eskatu ditu, segurtasun esiak, seinale akustiko eta optikoak jarriko badira ere Nafar gubernuaren arabera aurreko udan emandako istripuen antzerakoak ez dira errotik kentzerik izango. animtzako langileak aldarrikapenarekin kalera aterako dira. Animsako langileak gaur eguerdiko ordu batak eta laurdenetan kontzentratuko dira. Egoitzaren aurrean laglileriaren eskubideak defendatuko dituzte. Barnekaldean Animsako administrari kontxelua egin bitartean. Animsa enpresak Nafarrako udal web haunitz gestionatzen ditu horien artean berriozarko udalarena. E, eguraldi txarrarekin, baina korrikak zion utzi berriozarretik pasatzeari. Euria eta euria zebilela eunka berriozartar kaleratu ziren une batez, korrikarekin bat egitera, berriozarko kilometroak lasterka ibili bitartean lekukoa eskutik eskura aldatuz joan zen, errikoain bat kolektiboen ordezkarien eskutik pasaturik, korrika berriozarretik agurtu zuen irunea eta bere bideari ekin zion, sei egun ditu oraindik bilbora iristeko. Eguraldi txarra nagusitu zen ere zuaitzaren egunean. Lur bustiak, erein lanak irrazturik berreun bat berriu zartarrek parte hartu zuten zuaitzaren egunaren ospakizunean. Batik bat familiak izan ziren plazaola pasalekuan arbolak landatu zituztenak zuaitzaren eguneko amaikagarren edizio honetan nudalak gaixotasun berezia duen nerea izeneko neskatxa bat omen zuen plaka batekin eta eguna borobil bukatzeko bertaratutakoek amaiketakoaz guzatu zuten. Musika eskolako kontzertuak aurrera darraite. Musika tresnen ikasleen kontzertuek erritmoa hartu dute eta gaurkoan hilariak izango dira gure belarria guzaraztuko dutenak. Kontzertua txaldeko zazpitatik aurrera entzungai izango dugu barrio zarko musika eskolan. Aste buruko futbol partiden emaitzekin irekeko dugu gaurko kirolen atala, kontaiguzu, garasi. Gazteak hilizondoko zelaian bastanen kontra lehiatu ziren bost eta bi galdurik, erregionalean neskak peina esporten aurka, utx eta bi irabazi eta erregionaleko mutilak, partida irabazi ere bi eta iru salesian usen, aurkakoa kadete kategorian, ataldekoak bi eta utx galdu zuten eta be taldekoak aldiz irabazi, lau eta bat lehenak san Lazioren aurka liatu ziren eta bigarrenak aldiz garesin kontra. Horixek beraz, berriozar futbol elkartari dagozkion talde nagusien astebuka erako emaitzak. Eta futbola, alde batera utzirik, mendialdea kirol elkarteari dagozkion asteburuko saskibaloi partiden emaitzak azaletik irakurriko ditugu. Aurrera hauekin. Nesken senior taldekoek atxeden hartu zuten, beren partidua azkenik atzeratu suertatu baitzen ala ere, xabi gainontzeko taldeek dena utzi behar izan zuten saskibaloiko zelaietan batzuk zorte handirik gabe. Mutilien senior taldekoek Fonseka Lizeo Monjardin taldearen aurka berroita bi eta berroita zortze irabatze zuten. Mutilien kadete taldekoak haranguren multibasketen aurkakoa, berroita lau ogita maretzi galdu zuten galdu ere berriozarko nesken kadete taldeak, sei eta berroita sei, ezin irabazi San Fermin ikastolako neskatilei. Denboraldi mintzatzeko unea du orain serdio iragarpenak garazi. Zerua oso odeitxu edo estalia egongo dela dio gaurroko iragarpenak ondorio zeuri txigi ertaina eta irunkorra egingo du ugariago egunaren lehenengo partean eta gabean norabidea aldakorrekoa aize aula ibiliko da iparreki nagusi izanik eta temperaturei daukionean xabi minimoetan aldaketarik ez eta maksimoak nabarmen igoko dira. Eta hau izan nagusia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian, fmgo 1.8an edo orduro interneten eguzkiplaza.neten. Thank